Река Есекибо jest kraliewa pośród riek. Braty, laj, laj, laj, tu to prawdziwo jest. Rieka Essekibo jest kraliewa pośród riek. Braty, laj, laj, laj, tu to prawdziwo jest. Pogledaj, och, Johnny, pogledaj tam. Braty, laj, laj, laj, pogledajmo my tam. Pogledaj, och, nit pogledaj tam Proti laj laj laj pogledajmo my tam Esek kipski bosman znaje jego cały świat Proti laj laj laj tu to prawdziwo jest Esek kipski bosman znaje jego cały świat Proti laj laj laj tu to prawdziwo jest Pogled pogledaj tam, proti laj, laj, laj, pogledajmo my tam. Pogledaj, och, Johnny, pogledaj tam, proti laj, laj, laj, pogledajmo my tam. Ese kipskowiski, ono najdobro jest. Brati, laj, laj, laj, tu to prawiwo jest. kipsko viski, ono najdobro jest. laj, laj, laj, tu to prawdziwo jest. Pogledaj, och, Johnny, pogledaj tam. Proti, laj, laj, laj, tam. Pogledaj, och, Johnny, pogledaj tam. Proti, laj, laj, laj, pogledajmo my tam. Es ekipskie dziewy, olena i krasny sód. Braty, laj, laj, laj, tu to prawdziwo jest Ese kipskie dziewy, one najkrasné sú. Braty, laj, laj, laj, tu to prawdziwo jest Pogledaj, och Johnny, pogledaj tam Braty, laj, laj, laj, pogledaj, mu. se kibsky mor, jak on najwyższe śmiele jest. Brodni laj, laj, laj, tu to prawdziwo jest. Ese kibsky mor, jak on najwyższe śmiele jest. Brodni laj, laj, laj, tu to prawdziwo jest. Pogledaj, och, Johnny, pogledaj tam. Brodni laj, laj, laj, pogledajmo tam. Pogledaj, och, Johnny, pogledaj tam. Brati, laj, laj, laj, pogledajmo metan. Pogledaj, oh, Johnny, pogledaj tam. Brati, laj, laj, laj, pogledajmo metan. Pogledaj, oh, Johnny, pogledaj tam. Brati, laj, laj, laj, pogledajmo metan. Pogledaj, oh, Johnny, pogledaj tam. Brati, laj, laj, laj, pogledajmo metan.